Аллаһ бөтөн мәхлуктарына ҡарата рәхимле. Уның мәрхәмәте камил. Һәм уның мәхлуктарына булган шәфҡәте әсә кешенең балаһына ҡарата булган шәфҡәтенән дә юғары. Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Валлаһу зул фадлил азим." Аллаһ бөйөк йомартлыҡ ияһе. Кәтәбә раббукум аля нафсихи рахмә. Раббығыҙ үҙенә рәхимле булыуҙы яҙған. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Ысынлап та, Аллаһ кешеләргә изгелек кылыусы. Әммә кешеләрнең күптәре шөкөр итмәйҙәр. Аллаһтың мәрхәмәте һәр нәмәне солғап алған. Ә уның ниғмәттәрен һанап бөтөрөрлөк түгел. Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Ва рахмати васи'ат кулла шәй." Минең рәхмәтем her nemeni solgap algan. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ Sizgä nindey gene nimet bulmahan, ol Allah'tan. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ Hem hez eger de Allah'tın nimetlerin hanap karahağız, hanap bütüre almazağız. Isınmap da kişi zalim, hem yakşılıktın kaderin bilmeyi. биттәрҙә килгәнсә, Аллаһтың кешеләргә ҡарата ҡайһы бер ниғмәттәре иҫкә алынғайны. Әле тағы ла ике сикһеҙ ниғмәттәрен ҡарайыҡ. Аллаһ Субхана ва тәғәлә кешене әсәһенең ҡарынында тәрбиәләп үҫтерә. Үҙен уратып алған донъяны өйрәтеп, хаҡты, хаҡиҡәтте тапһын өсөн ишетеү, күреү ниғмәттәрен һәм йөрәк бирә. Аллаһ Тәғәлә әйтә: "Ва хуәл أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Ул һеҙгә ишетеүҙе һәм күреүҙе һәм йөрәктәрҙе бар ҡылды. Әммә һеҙҙең шөкөр итеүҙәрегеҙ бик тә аҙ. Үҙенең рәхмәтенән ул мәхлүктәрен ишле итеп ярата. Ул ир менән ҡатын араһында мөхәббәт һәм йомшаҡлык урынлаштыра. Улар бер-береһе менән аралашып йәшәүҙән ләззәт һәм тыныслыҡ, ә һуңыраҡ бала табалар. Уға тәрбиә бирәләр һәм аҙағында ҙур файҙа күрәләр. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва мин аятиһи ан халаqa лакум мин анфусикум азваджан литаскуну илейха ва джа'ала бейнакум маваддатан ва рахма. Инна фи залика лааятин лиқауми ятафаккарун." Һәм уның аяттарынан ул һеҙгә бергә тороу өсөн үҙегеҙҙән ҡатындар барлыҡҡа килтерҙе. Арағыҙҙа мөхәббәт һәм рәхмәт яһаны. Ысынлап та, фекерләп ҡараған кешеләргә бында аят бар. Аллаһы Тәғәлә кешеләр һәм башҡа мәхлүктәр араһында үҙ ара мәрхәмәт һәм аяу тойғоһо һала. Шуның өсөн дә әсә кеше үҙенең балаһына ҡарата шәфҡәт һәм мөхәббәт тойғоһо менән ҡарай, тәрбиәләй. Шулай уҡ хайвандар, ҡоштар, ваҡ ҡына бөжәк-мөжәктәр ҙә үҙҙәренең балаларын яратып тәрбиәләйҙәр. Балаһына ҡарата мөхәббәтенән хатта ат ҡолонон тапамаҫ өсөн аяғын күтәрә. Ошолар барыһы ла Аллаһтың мәхлүктәренә ҡарата күрһәткән мәрхәмәте. Ысынлап та Аллаһы Тәғәлә кешегә ошо донъяла йәшәр өсөн кәрәкле бөтөн ниғмәттәрен бирә. Кеше шул ниғмәттәрҙе үҙ алдына һис ҡасан барлыҡҡа килтерә алмаҫ ине. Әгәр Аллаһ шул ниғмәттәрен тотоп алып ҡалырға теләһә, ниндәй ялған илаһ уға ниғмәт бирер? Әгәр ҙә Аллаһ уға берәй ниғмәт бирһә, ниндәй ялған илаһ уға ҡаршы торор? Аллаһтан башҡа шундай ниғмәттәр бирүсе берәй илаһ бармы ул? Әлбиттә, юҡ. Тап шуның өсөн ғибәҙәттәргә лайыҡлы зат тик бер Аллаһы Тәғәлә үҙе генә. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم Һеҙҙең илаһығыҙ берҙән бер илаһ. Ул рәхмәтле һәм шәфҡәтленән башҡа илаһ юҡ. Тимәк, тап ул ғына беҙгә һанап бөткөһөҙ ниғмәттәр биреп, беҙҙе тәрбиәләй. Шуның өсөн дә ул үҙе генә ғибәҙәткә лайыҡлы. Аллаһы Тәғәлә хәҡиҡи хаким һәм батша һәр әйберҙең хужаһы. Тик ул ғына күктәр һәм ер менән идара итә. Ул мәшриҡтең һәм мәғриптең батшаһы. Ул ошо сикһеҙ ғаләмдең хакимы. Ул үҙенең мәхлүктәре менән тулыһынса идара итә. Һәм улар менән нимә теләй, шуны эшләй. Ул субханаһу ва тааля әйтә: "Валаху ман фис самавати вал арди куллун лаху qanitun." Күктәрдә һәм ердә булган бөтә нәмәләр уныкы, барыһы ла уға буйһоналар. Әләм тәғләм әннә Аллаһа ләһу мулку ас-самавати вал-арḍи ва ма лакум мин дуниллаһи мин валий ва ла насир. Күктәрнең һәм ернең батшалыгы Аллаһта икәнлеген һәм унан башка һезнең якыныгыз да, ярдәмсегез да юк икәнен белмәйһеңме ни? له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Иннаху бикулли шәйин алим. Күктәрнең һәм ердең асҡыстары уның ҡулында. Теләгән кешегә ризыҡты киң итә һәм тар итә. Ул ысынлап та барлык нәмәләрҙе лә белә. Валиллаһи хазаинус самавати вал Göklerden hem yerden hazinaları Allah'ta. Rabbul meşriqi vel mağribi la ilahe illa huve fettehizhu vekila. Meşriqtin hem mağribtin Rabbıhı ul. Onan başka ilah yok. Dik bir Allah özü gene hakiki, hakim hem asın batşa. Bir kim onun mülketi hem idara etuvi minen buluşa almay. Ә кеше onun bir бер yok. Уның булган бөтөн нәмәһе, кәүҙәһе, һаулыҡ сәләмәтлеге, аҡылы, үҙ ҡулы менән эшләп тапҡан байлығы, дәрәжәнән дәрәжәгә күтәрелеп алған эш урыны. Кемдеңдер өлөшө крәҫтиән булыу мәсәлән. Кемгәдер был тормошта начальник булыу насип булған. Кемдер был донъяла бай йәшәү бәхетенә ирешкән. Ә икенсе берәү нисек кенә тырышып сәбәп ҡылмаһын, тапҡан аҡсаһын һис бер ашау һәм кейем алыуҙан, балаларын кейендереүҙән арттыра алмай. Ғөмүмән, Кешенең бөтөн булган нәмәһе Аллаһ тарафынан ваҡытлыса ҡулланыу өсөн генә бирелгән нәмәләр. Кемдер шулар менән ғорурлана, ә кемдеңдер хәле ғорурланырлыҡ түгел. Нисек кенә булмаһын, һәр кеше үҙенә бирелгән ошо ваҡытлыса ғына ниғмәттәр өсөн яуап тотасаҡ ғәләмдәрҙең Раббыһы ҡаршыһында. Ә был ниғмәттәр һис кисекмәйенсә кешене ҡалдырасаҡ. Йә булмаһа, кеше үҙе уларҙы ҡалдырып китәсәк. Шуның өсөн дә Аллаһы Тәгалә төрле үҙҙәре кеүек үк көсһөҙ, бер нимәләре лә булмаған, күктәр һәм ер араһында себен ҡанаты хәтле лә идара итеү көсө булмаған мәхлүктәрҙе илаһлаштырып, уларға ғибәҙәттәр ҡылыусыларҙы ҙур ғәйепләү менән ғәйепләй. Аллаһы Тәгалә был эштәрҙе ширк дип атай. Ягъни, ниндәйҙер мәхлүкте уның менән тиңләү. Ә беҙ беләбеҙ, Аллаһы Субханаһу ва Тәгаләнән башҡа бөтөн нәмә уның юҡтан бар иткән мәхлүктәре. Шуға ҡарамаҫтан, ер йөҙөндә кемдер һыйырға табына, кемдер ҡояшҡа, йондоҙҙарға, утҡа, кемдер пәйғәмбәрҙәргә, кемдер әүлиәләргә, ҡәберҙәргә, ағастарға, шишмәләргә, таштарға, поттарға, һанап китһәң, осон ҡырыйын табырмын тимә. Buna oşa işlərdi Allahı Teala kişilerge birgen kullanmağı Kur'an Kerim'de inne şirke la zulmun azim. Şirk ol, büyük adalhizlik di. Şulay ok eyte ve ya'budun min dunillahi ma la yemliku lahum rizqan minas semavati vel ardi shay'an ve la yastati'un. Fala tadribu lillahi l-emfal Inna Allah ya'lamu ve Аллаһтан башҡа, улар өсөн күктәрҙә һәм ерҙә һис ризығы булмаған һәм бер нәмәгә лә көсө етмәгән нәмәләргә табыналар. Аллаһҡа мәҫәлдәр килтермәгеҙ, ысынлап та Аллаһ белә, һеҙ белмәйһегеҙ. Күктәрҙә һәм ерҙә ризығы булмаған, ягъни улар күктән ямғыр төшөрә алмайҙар. Шулай уҡ ергә сәселгән орлоҡтарҙы үҫтерә алмайҙар. Быларҙы һис бер ауырлыҡ күрмәйенсә эшләүсе Аллаһ. Аллаһы Тәгалә шулай уҡ әйтә: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير zahir. Allah'tan başka uylap sığarğan nəmələrinizdə saqırığız deyib ayt. Onlardan köklərdə həm yerdə tuğan ağırlığı tiklim də milikləri yox. Onlardan onda qatnaşlığı ла юҡ. Һәм улар араһында уға ярҙамсылар ҙа юҡ. Һеҙ табынған ялған илаһтарға Аллаһ мохтаж түгел. Улар уға ғаләм менән идара итеүҙә бер нисек тә ярҙам итмәйҙәр. Киреһенсә, уның ярҙамына мохтаждар. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير Бына шул һеҙҙең Раббығыҙ Аллаһ. Хакимият, батшалык уның ҡулында. Ә һеҙ табынған ялған илаһтар, уларҙың финик эсендәге яра хәтлеген дә идара итеү көстәре юҡ.